7 pora moyida surasining 83 oyatidan boshlanadi. Rasul Muhammadga nozil qilingan narsa Qur'onni eshitganlarida uning haqligini anglaganlaridan ko'zlari yoshga to'layotganini ko'rasiz. Aytadilar: ey Rabbimiz biz Muhammadga iymon keltirdik bizni shahodat ahli bilan birga yozgin Allohga va bizga kelgan haq payg'ambarga qanday ham iymon keltirmaylikki o'zimiz Rabbimizdan solihlarga qo'shib jannatga kiritishini umid qilayotgan bo'lsak aytgan shu gaplari tufayli Alloh ularni ostidan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lari bilan mukofotlagan va u yerda abadiy qolurlar. Bu chiroyli ish qiluvchilarning mukofotidir. Kofir bo'lganlar va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ana o'shalar do'zax ahlidirlar ey iymon keltirganlar sizlar uchun Alloh halol qilib qo'ygan narsalarni haromga chiqarmangiz va haddan oshmangiz zero Alloh haddan oshuvchilarni yoqtirmaydi Alloh sizlarga rizq qilib bergan narsalarning halol va poklarini tanovul qilingiz va o'zlaringiz iymon keltirgan Allohdan qo'rqingiz. Qasamlaringizdagi behuda so'zlar uchun Alloh sizlarni javobgar qilmaydi. Balki sidqi dildan bog'langan qasamlar buzilgani uchun sizlarni javobgarlikka tortadi buning kafforati jarimasi oilangizni oziqlantirish uchun lozim taomlarning o'rtacha miqdorida 10 ta miskinga taom berish yoki ularning kiyimlari yoxud bir qulni ozod qilishdir kimki bularni topa olmasa uch kun ro'za tutishi mumkin ana shu ichgan va buzgan qasamlaringizning kafforatidir qasamlaringizni asrangiz Alloh sizlarga o'z oyatlarini shunday bayon qiladi toki shukr qilgaysiz ey iymon keltirganlar albatta may mast qiluvchi ichimliklar qimor but sanamlar va fol ochadigan cho'plar shaytonning ishidan iborat ifloslikdirki undan chetlaningiz shoyat shunda najot topsangiz shayton may bilan qimor yordamida o'rtalaringizga adovat va nafrat solishni va sizlarni Allohning zikri hamda namozdan qaytarishni xohlaydi. Bas, endi sizlar may ichishdan tiyiluvchimisiz? Allohga itoat qilingiz va rasuliga itoat qilingiz hamda man etilgan narsalardan saqlaningiz. Agar bosh tortsangiz, bilib qo'yingizki, rasulimiz zimmasiga faqatgina aniq yetkazib qo'yishlik yuklatilgandir iymon keltirgan va savobli ishlarni qilganlar uchun agar shirkdan saqlanib iymonda va savobli ishlarda davom etsalar so'ngra may va qimordan saqlanib haromni harom deb iymon keltirsalar so'ngra barcha harom va shubhalardan saqlanib odamlarga ezgulik qilsalar oldin yeb ichgan harom narsalarida gunoh yo'qdir Alloh ezgulik qiluvchilarni sevadi ey iymon keltirganlar Alloh o'zidan g'oyibona qo'rqadiganlarni bilish uchun sizlarni ehromdagi hollaringizda qo'llaringiz va nayzalaringiz yetganicha olinadigan narsa bilan ovda sinaydi shundan keyin kimki haddan oshsa unga alamli azob bordir ey iymon keltirganlar ehromda bo'la turib ovni o'ldirmangiz sizlardan kimki uni qasddan o'ldirsa jazosi xuddi xonaki hayvon o'ldirish bilan barobar jazodir u ham bo'lsa Ka'baga yurib bora oladigan qurbonlik bo'lib unga o'zlaringizdan ikki adolatli kishi hakamlik qilur yoki jazosi kafforat miskinlarni ovqatlantirish yoki o'sha barobarida ro'za tutishdir bularning hammasi qilmishining uvolini totib ko'rishi uchundir Alloh o'tgan ov jinoyatlarini kechirdi kimki yana ovga qaytsa Alloh undan o'ch olur Alloh qudratli va intiqom egasidir o'zingiz va sayyoh o'tkinchilar foydalanishi uchun sizlarga dengiz ovi va taomi baliqlari halol qilindi biroq modomiki ehromda ekansiz sizlarga quruqlik ovi harom qilindi huzuriga qaytishlaringiz aniq bo'lgan Allohdan qo'rqingiz Ka'ba ya'ni Baytul Haromni shuningdek hurmatli oyni qurbonlikni va unga doir belgilarni Alloh odamlar uchun muhim maqom qilib qo'ydi bu Allohning osmonlar va yerdagi narsalarni bilishi va Alloh har narsada bilimdon ekanini bilib qo'yishingiz uchundir yana bilib qo'yingizki Allohning jazosi qattiq hamda Alloh kechirimli va rahimli hamdir. Rasul zimmasiga faqat Alloh buyruqlarini odamlarga yetkazib qo'yish yuklatilgandir. Alloh oshkor qilgan narsalaringizni ham, yashirgan narsalaringizni ham bilur. Ayting, garchi nopok narsaning ko'pligi seni ajablantirsa ham nopok narsa pok narsa bilan teng bo'lmaydi Allohdan qo'rqingizlar ey aql egalari shoyat oxiratda najot topursiz ey iymon keltirganlar sizlarga javobi ayon qilinsa sizlarga xush kelmaydigan narsalar haqida so'ramangiz qur'on oyatlari nozil bo'lib turgan kezlarda ular haqida so'rasangiz javobi albatta ayon qilinadi ularni oldingi so'raganlaringizni Alloh kechirdi Alloh kechirimli va halimdir u narsalar haqida sizlardan oldingi qavm ham so'ragan edi so'ngra o'sha narsalarga nisbatan kofir bo'lib qolgan edilar Alloh na bahira na soiba na vasila va na homiy kabi odatlarni qilishga amr qilmagan lekin kufrdagi kishilar Alloh nomidan yolg'on to'qiydilar va ularning aksariyati aqllarini ishlatmaydilar ularga Alloh nozil qilgan narsa Qur'on va rasul hukmiga kelingiz ularga havola qilingiz deilsa ular ota bobolarimizni qaysi narsa odat uzra topgan bo'lsak o'sha bizga kifoya deyishadi agar ota bobolari biror haq narsani bilmaydigan va to'g'ri yo'ldan yurmaydigan bo'lsalarchi ey iymon keltirganlar o'zingizga qarangiz modomiki hidoyat topgan ekansiz adashganlarning sizlarga zarari yo'q qaytar joyingiz Allohning huzuridir o'shanda Alloh sizlarni qilgan ishlaringizdan xabardor qilur ey iymon keltirganlar birontangizga o'lim kelganda vasiyat paytida o'rtalaringizdagi guvohlik o'zlaringizdan musulmonlardan ikkita odil kishi bo'lsin yer yuzi bo'ylab safarda bo'lganingizda sizlarga o'lim musibati yetsa boshqa ajnabiylardan ikkitasi guvoh bo'lsin ularni namozdan keyin ushlab turasiz va shubhalansangiz ular Alloh nomi bilan qasamyod qiladilarki agar qarindosh bo'lsa ham uni qasamni ozgina bahoga almashtirmaymiz va Allohning bu guvohligini yashirmaymiz aks holda beshak gunohkorlardan bo'lib qolurmiz deb agar u ikkisining gunoh noto'g'ri guvohlik sodir etganlari fosh bo'lib qolsa ularning o'rinlariga merosga haqlilardan boshqa ikkita munosibroq kishi guvohlikka o'tsin ular ham Alloh nomi bilan qasamyod qiladilarki bizning guvohligimiz albatta u ikkisining guvohligidan loyiqroqdir va adolatdan tajovuz qilmaymiz aks holda biz albatta zolimlardan bo'lib qolurmiz deb ana shu guvohlikni o'z yo'li bo'yicha xiyonatsiz berishlariga yoki qasamlardan keyin yana qayta qasam ichilishdan qo'rqishlariga yaqinroq tadbirdir Allohdan qo'rqingiz va qabul qulog'i bilan eshitingiz Alloh fosiqlar qavmini hidoyat qilmagay Alloh oxiratda payg'ambarlarni yig'ib ummatingizdan qanday javob oldingiz deb so'raydigan kuni ular bizda ilm yo'q faqat sen o'zing g'oyib narsalarning allomasidirsan deydilar eslang Alloh ey Iso ibn Maryam senga va onangga bergan ne'matimni yodingga ol qayski seni ruhul qudus jabroil bilan quvvatladim odamlarga beshikda va voyaga yetganingda gapirding senga yozuvni hikmatni tavrot va injilni ta'lim berdim mening iznim bilan loydan qush shaklini yasading so'ngra unga dam urganingda u mening iznim bilan chinakam tirik qushga aylandi mening iznim bilan ko'r va pesni tuzatding mening iznim bilan o'liklarni qabrlaridan tirik holda chiqarding shuningdek isroil avlodiga hujjatlarni keltirganingda seni ular g'azabidan asraganimni esla ularning kofirlari bu aniq sehrdan boshqa narsa emas degan edilar havoriylarga menga va rasulim isoga iymon keltiringiz deb vahiy yuborganimda ular iymon keltirdik bizning ixlosli mo'min ekanligimizga o'zing guvoh bo'l deganlarini ham yodingizga keltiring havoriylar ey iso ibn maryam rabbing bizga osmondan bir dasturxon nozil qila oladimi deganlarida iso agar mo'min bo'lsangiz Allohdan qo'rqingiz deganini ham eslang ular dedilar biz undan ziyofatdan yeb ko'nglimiz xotirjam bo'lishini va sening rozgo'yligingni bilib so'ngra unga dasturxonga guvohlik berishni istaymiz iso ibn maryam dedi ey rabbimiz olloh bizga osmondan bir dasturxon tushirginki u avvalu oxirimiz uchun bayram hamda sendan bizga mo'jiza bo'lsin bizni undan rizqlantir sen rizqlantiruvchilarning yaxshisidirsan Alloh dedi men uni sizlarga tushiruvchiman lekin kimki shundan keyin ham kufrga ketsa uni shu qadar azoblaymanki butun olamda hech kimni unday azoblamagan bo'lurman Alloh ey Iso ibn Maryam odamlarga sen Allohni qo'yib meni va onamni ikki iloh qilib olingiz deb aytdingmi deganida Iso dedi sen barcha nuqsonlardan pokdirsan haqqim yo'q narsani aytish menga joiz emas agar uni aytgan bo'lsam sen uni bilgan bo'larding sen dilimdagini bilursan men dilingdagini bilmasman albatta sen o'zing g'oyib narsalarning bilimdonidirsan men ularga faqat o'zing buyurganlaringni ya'ni rabbim va rabbingiz Allohga ibodat qilingiz deb aytdim ular orasida bo'lgan onlarimda ularga guvoh bo'lib turdim meni vafot ettirganingda esa sening o'zing ular ustidan kuzatuvchi bo'lding sen har narsaga guvohdirsan agar ularni azoblasang albatta ular o'z bandalaringdir bordiyu ularni kechirsang albatta sen aziz qudratli va hakim hikmatlidirsan Alloh dedi bu kun sodiq mo'minlarga sodiqligi foyda beradigan kundir ular uchun ostidan anhorlar oqib turadigan jannat bog'lari bordir ular u yerda abadiy bo'lurlar ulardan Alloh rozi va ular Allohdan rozi bo'lurlar. Bu buyuk yutuqdir. Osmonlar va yerning hamda ulardagi borliqning hukmronligi Allohga xosdir. U har narsaga qodir. An'om surasi Makka da nozil qilingan 165 oyatdan iborat. An'om chorva mollari degani. Ular haqida bir necha oyatlar bo'lgani uchun sura shu nom bilan atalgan. Surada islom aqidasi asoslari, shariat ahkomlari, oilaviy masalalar jihod ahkomlari g'ayri dinlarga doir ko'rsatmalar qiyomat oxirat payg'ambarlar dunyo va hayot mohiyatiga taalluqli ma'lumotlar o'z ifodasini topgan mehribon va rahmli Alloh bilan. hamd osmonlar va yerni yaratgan zulmatlar va nurni paydo etgan Allohga xosdir so'ngra kofir bo'lganlar soxta ma'budalarni parvardigorlariga tenglashtirmoqdalar u sizlarni odam atoni loydan yaratib so'ngra ajal muddatini hal qilgan zotdir belgilangan ajal qiyomat bo'lish vaqti va boshqa hisoblar ham uning huzuridadir shundan keyin ham sizlar shak qilmoqdasizlar u osmonlarda ham yerda ham Allohdir sir tutgan u oshkor qilgan narsalaringizni bilur qilayotgan ishlaringizni ham bilur ularga makka mushriklariga parvardigorlarining dalillaridan qanday bir dalil kelmasin baribir undan yuz o'giruvchi bo'ldilar ularga haqiqat qur'on kelishi bilan uni yolg'onga chiqardilar ularga o'zlari mazax qilib yurgan narsa qur'onning xabarlari tez orada kelib qolur ulardan oldin necha asr kishilarini xaloq etganimizni ko'rmadilarmi ularga yerda sizlarga bermagan imkoniyatlarni berdik ustilariga osmon yomg'irni yog'dirdik va ostilaridan anhorlarni oqizib qo'ydik so'ngra gunohlari tufayli ularni halok qildik va ulardan keyin boshqa asr kishilarini keltirdik Bordi-yu sizga ey muhammad qog'ozga yozilgan bitikni tushursa-gu uni qo'llari bilan siypalab ko'rganlarida ham baribir kofir bo'lganlar bu aniq sehrdan boshqa narsa emas degan bo'lar edilar yana ular unga muhammadga guvohlik berish uchun biror farishta tushsa edi dedilar agar farishta tushursak ishhal bo'lib so'ngra ularga muhlat berilmas edi bordiyu uni payg'ambarni farishta qilganimizda ham uni erkak kishi suratida qilgan va ularga shubhali bo'lgan narsani yana shubhaliligicha qoldirgan bo'lar edik sizdan oldingi payg'ambarlar ham istehzo mazah qilingan so'ngra ularni masxara qilganlarni o'sha mazah qilgan narsalari ya'ni haqiqat qamrab oldi halok ayting yerni sayr qilib aylanib chiqingiz so'ngra payg'ambarni yolg'onchiga chiqarganlarning oxir oqibati ne bo'lganini ko'ringiz ayting osmonlar va yerdagi bor narsa kimniki ayting Allohniki u rahmatni bor mavjudotga rahm shafqat qilishni o'ziga yozdi zimmasiga oldi sizlarni albatta qiyomat kuniga jam qilajak bunda shak yo'qdir o'zlariga nisbatan ziyonkor bo'lganlar bunga iymon keltirmaydilar kecha va kunduzda sokin turuvchi narsalar ham unikidir u same eshituvchi va alim biluvchidir ayting osmonlaru yerni ixtiro etgan o'zgalarga yedirib o'zi yemaydigan Allohdan o'zgani do'st tutayinmi ayting dar haqiqat men musulmonlarning birinchisi bo'lishga buyurildim aslo mushriklardan bo'lmang deb ham ayting albatta men Rabbimga itoatsizlik qilishga ulug' kun qiyomatning azobidan qo'rqaman o'sha kuni kimdan u azob chetlatilgan bo'lsa demak Alloh unga rahm qilibdi najot beribdi bu aniq yutuqdir agar Alloh sizga biror zarar musibat yetkazsa undan o'zga uni bartaraf etuvchi yo'qdir agar sizga biror xayriyatlik yetkazsa bilingki u hamma narsaga qodirdir bandalari ustidan u g'olibdir u hakim hikmatli va xabir xabardordir ayting guvohlik bo'yicha qaysi narsa kattaroq yana o'zingiz ayting Alloh u men bilan sizlarning o'rtamizda guvohdir sizlarni va da'vatim yetib borganlarni ogohlantirish uchun menga ushbu Qur'on vahiy qilindi sizlar haqiqatan ham Alloh bilan birga boshqa ilohlar ham bor deb guvohlik berasizmi ayting men guvohlik bermayman ayting dar haqiqat u yagona ilohdir men esa sizlar keltirayotgan shirkdan bezorman biz kitob bergan Yahudi va nasroniylar uni muhammadni o'z o'g'illarini tanigandek tanidilar. o'zlariga ziyon qilganlargina unga iymon keltirmaydi Alloh sha'niga yolg'on to'qigan yoki uning oyatlarini yolg'onga yo'yuvchi kimsadan kim ham zolimroq ekan? Albatta, zolimlar oxiratda najot topmagaylar. Ularning hammasini yig'ib, keyin shirk keltirganlarga biz Alloh deb hisoblab yurgan sheriklaring qani? deydigan kunni eslang so'ngra ularning fitnasi uzri faqat Rabbimiz bo'lmuş Allohga qasamki biz mushrik bo'lmaganmiz deyishlari bo'lur o'zlari nomidan yolg'on gapirishlarini va to'qib yurgan soxta ma'budlarning ulardan yo'qolib ketganini ko'ring ular ichida qur'on o'qiganingizda sizga quloq soladiganlari ham bor uni fahmlamasliklari uchun qalblariga parda quloqlariga og'irlik paydo qildik har turli mo'jizani ko'rsalar ham unga ishonmaydilar hattoki siz bilan bahslashgani huzuringizga kelganlarida kufurga ketganlar bu aytganlari avvalgilardan qolgan afsonalardan boshqa narsa emas deydilar ular undan islomdan qaytaradilar va undan o'zlari ham uzoqlashadilar sezmagan hollarida faqat o'zlarinigina halok qiladilar do'zax uzra to'xtatib qo'yilganda Ah, koshki edi dunyoga qaytarilsak Rabbimiz oyatlarini yolg'onga chiqarmaydigan mu'minlardan bo'lsak deganlarini ko'rganingizda edi. Yo'q, ularning oldindan yashirib yurgan sirlari ularga fosh bo'lib qoldi. Bordi-yu, dunyoga qaytarilsalar ham yana o'sha taqiqlangan narsalarga qaytgan bo'lar edilar ular haqiqatan yolg'onchilardir yana shu dunyo hayotidan boshqa hech narsa yo'q biz qayta tiriltiriluvchi emasmiz degan bo'lar edilar parvardigorlari huzuriga turg'izib qo'yilganlarida Alloh shu qayta tirilish haq emas ekanmi deganida ular yo'q ey eh, Rabbimiz haqqi deganlarini Alloh kufurda bo'lganingiz sababli shu azobni totingiz deyishini ko'rsangiz edi dafadan qiyomat kelib qolganda gunohlarini orqalariga ortgan hollarida yo hasrato unda yorug' dunyoda qosirlik qilgan ekanmiz deb aytadigan paytlariga qadar Allohga yo'liqishni yolg'onga chiqarganlar ziyon ko'radilar. Qarang, qanday yomon narsani orqalaydilar. Bu dunyo hayoti faqat behuda o'yin kulgidir. Taqvolilar uchun esa oxirat diyori yaxshidir aql yuritmaysizlarmi aytgan gaplari sizni ma'yus xafa qilayotganini yaxshi bilurmiz ular aslida sizni yolg'onchiga chiqarmayaptilar balki bu zolimlar Allohning oyatlarini inkor etayotirlar sizdan oldingi payg'ambarlar ham yolg'onchiga chiqarilganlar to ularga bizning yordamimiz kelgunga qadar yolg'onchiga chiqarilganlariga va berilgan aziyatlarga sabr qildilar Allohning so'zlari va'dalarini o'zgartiruvchi kuch yo'qdir sizga o'tgan payg'ambarlar xabaridan qisman keldi agar ularning e'tirozlari sizga og'ir botayotgan bo'lsa yerga teshik yoki osmonga narvon izlab bo'lsa ham ularga biror mo'jiza keltira olsam deysiz agar Alloh istaganida edi ularni hidoyat uzra jam qilgan bo'lar edi bas buning hikmatini bilmaydigan johillardan bo'lmang albatta gapni qabul qulog'i bilan eshitadiganlar da'vatingizni qabul qilurlar o'liklarni esa Alloh tiriltirur so'ngra uning huzuriga qaytarilurlar aytdilar unga Rabbi tomonidan biror mo'jiza tushirilsa edi ayting albatta Alloh mo'jiza tushirishga qodirdir lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar yerdagi biror jonivor va biror ikki qanoti bilan uchadigan parranda yo'qki ular ham sizlar kabi ummatlar bo'lmasalar kitobda lavhul mahfuzda biror narsani yozmasdan qoldirmagan so'ngra hamma ummatlar parvardigorlari huzuriga jamlanurlar bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar zulmatlar ichidagi kar va soqovdirlar Alloh xohlagan kishini adashtirur va xohlagan kishini to'g'ri yo'l uzra sobit qilur ayting agar rostgo'y bo'lsangiz o'yladingizmi agar sizlarga Allohning azobi kelsa yoki sizlarga qiyomat kelsa Allohdan o'zgaga iltijo qilgan bo'larmidingiz yo'q uning o'zigagina iltijo qilgan bo'lar edingiz u esa xohlasa so'ragan narsangiz baloni daf etar edi bunday holatda keltirib yurgan shirkingizni unutasiz sizdan oldingi ummatlarga ham payg'ambarlar yuborganmiz keyin zora tavba tazarru qilsalar deb ularni balo va ofatlarga duchor qilganmiz ularga bizning balomiz kelganda tavba tazarru qilsalar bo'lmasmidi lekin dillari qotdi va shayton ularga qilib yurgan ishlarini ziynatli qilib ko'rsatdi ular eslatilgan narsa sinov kunlarini unutganlarida ularga har narsaning eshiklarini ochib toki ularga berilgan narsa nozu ne'matlar bilan shodu xurram bo'lib turganlarida ularni birdan zabt etdik bas endi ular noumiddirlar zulm qilgan qavmning dumi qirqildi tugadi olamlar rabbi bo'lmish Allohga hamd ayting o'ylab ko'rdingizmi bordi-yu Alloh quloq va ko'zlaringizni olib qo'ysa va dillaringizni muhrlab qo'ysa Allohdan boshqa uni qayta joyiga keltiradigan iloh kim ekan oyatlarni qanday tasarruf qilayotganimizda so'ngra ularning yuz o'girib ketishlariga bir boqing ayting o'zlaringizni bir o'ylab ko'rdingizmi agar Allohning azobi birdaniga yoki oshkori kelsa zolimlar qavmidan boshqasi halok qilinarmidi biz elchi payg'ambarlarni faqat olamlarga xushxabar eltuvchi va ogohlantiruvchilar sifatida yuborur kimki iymon keltirib xatolarini tuzatsa u kabilarga xavf ham yo'q va ular tashvish ham chekmaydilar oyatlarimizni yolg'onga chiqaruvchilarga esa buzg'unchilik qilganlari sababli azob yetar ayting sizlarga huzurimda Allohning xazinalari bor ham demayman va g'aybni ham bilmayman shuningdek sizlarga men farishtaman ham demayman men faqat menga vahiy qilingan narsalargagina ergashuvchiman ayting ko'zi ko'r odam bilan ko'ruvchi odam teng bo'lurmi bas fikr yuritmaysizmi ular uchun Allohdan boshqa do'st ham, oqlovchi ham bo'lmagan holda Parvardigorlari huzuriga jam bo'lishlaridan qo'rqadiganlarni u vahiy bilan ogohlantiring, zora taqvoli bo'lsalar. Erta yu kech doimo Parvardigorlarining yuzini istab, unga duo ibodat qilayotganlarni huzuringizdan haydamang. siz ularning ishlari hisobotidan biror narsaga mas'ul emassiz ular ham sizning ishlaringiz hisobotidan biror narsaga mas'ul emaslar ularni haydab istamkorlardan bo'lib qolmang bizlarning ichimizdan kelib kelib Alloh o'shalarga ne'mat ato etibdimi deyishlari uchun ularning ba'zilarini ba'zilari bilan ana shunday imtihon qildik shukr qiluvchilar kim ekanini Alloh biluvchiroq emasmi huzuringizga oyatlarimizga iymon keltirayotganlar kelganlarida ayting sizlarga salom salomatlik Rabbingiz rahmat qilishni o'ziga yozdi. Sizlardan kimki johillikda yomonlik gunoh ish qilgan bo'lib, so'ngra o'sha gunohidan keyin tavba qilib, o'zini isloh etsa, bas, albatta u kechirimli va rahimlidir. Ana shunday uslubda oyatlarimizni batafsil bayon qilamiz. va gunohkorlar yo'li oydinlashishi uchun ham bayon qilurmiz ayting men Allohni qo'yib sizlar sig'inayotgan ma'budlarga ibodat qilishdan qaytarilganman ayting sizlarning xohishlaringizga ergashmayman zero unda men adashgan bo'lib hidoyat topganlardan bo'lmay qolur ayting men rabbimdan kelmish hujjat uzradirman sizlar esa uni yolg'onga chiqardingiz sizlar qistayotgan azob mening huzurim ixtiyorimda emas hukm Allohdan o'zganiki emas u haq narsani bayon qilur u ajrim etuvchilarning yaxshisidir ayting agar sizlar qistayotgan narsa mening huzurimda bo'lganda edi men bilan sizlar o'rtamizdagi ish allaqachon hal bo'lgan bo'lar edi Alloh zolimlarni yaxshi biluvchidir g'ayb yashirin ish va narsalar kalitlari uning huzuridadir ularni undan o'zga bilmas yana quruqlik va dengizdagi narsalarni ham bilur biror yaproq uzilib tushsa ham uni bilur yer zulmatlari qa'ridagi urug' bo'lmasin xulu quruq bo'lmasin hammasi aniq kitob lavhul mahfuzda yozilgandir u tunda sizlarni vafot ettiradigan uxlatib ruhingizni vaqtincha oladigan kunduzi qilgan ishlaringizni biladigan zotdir so'ngra belgilangan muhlat umr ado etilishi uchun unda kunduzi sizlarni yana tiriltirur uyg'otur keyin unga qaytish bor so'ngra sizlarga qilgan ishlaringiz xabarini u bandalari ustidan barcha ishda g'olibdir ustingizga savob va gunohlaringizni bitib saqlovchi farishtalarni yuboradi birortalaringizga o'lim kelgan paytda uni elchi farishtalarimiz erinmay o'z vaqtida vafot ettirurlar so'ngra ular haqiqiy egalari Alloh huzuriga qaytarilurlar hukm esa unikidir u hisoblovchilarning teskoridir ayting quruqlik va dengiz zulmat dahshat va falokatlaridan unga oshkora yolvorib va xufiyona agar bizga bu xatardan najot bersa qasamki albatta shukr qiluvchilardan bo'lar edik deb duo qilganingizda kim sizlarni qutqaradi ayting sizlarni ulardan Alloh qutqaradi so'ngra sizlar yana shirk keltiraverasiz ayting u sizlarga tepangizdan yoki oyoqlaringiz ostidan azob yuborishga yoxud sizlarni turli firqalarga aylantirib ba'zingizga ba'zilar zararini tottirishga ham qudrati yetadigan zotdir ko'ring anglab yetsinlar deb oyatlarni qanday atroflicha bayon qilamiz qavmingiz uni qur'onni yoki azobni yolg'onga chiqardi holbuki u haq edi ayting men sizlarga vakil soqchi emasman har bir xabarning qaror topadigan o'rni va vaqti bor tez fursatda bilib olursiz oyatlarimizga nisbatan mensimaslikka kirishib ketayotganlarni ko'rsangiz to boshqa gapga ko'chmagullarigacha ulardan yuz o'giring agarda shayton yodingizdan chiqarsa eslaganingizdan keyin zolimlar qavmi bilan o'tirmang taqvo qiluvchilar zimmasida ular zolimlarning qilmishlaridan hech qanday hisobot berish yo'q lekin mazkur gunohlardan saqlanishlari uchun eslatma bilan ogohlantirish lozimdir dinlarini o'yin va behuda narsa qilib olgan va bu dunyo hayoti aldab qo'yganlarni qo'yavering ularga parvo qilmang har bir jon o'z qilmishi sababli halok bo'lishi Allohdan boshqa hech bir do'st va oqlovchi bo'lmasligi badalning hammasini bersa ham undan olinmasligini u Qur'on orqali eslating. O'z qilmishlari sababli azoblanadiganlar ana o'shalardir. Ular uchun kufrda bo'lganlari tufayli qaynoq suvdan iborat ichimlik va alamli azob bordir. Ayting, Allohni qo'yib bizga foyda ham zarar ham yetkazmaydigan narsaga iltijo qilamizmi va Alloh bizni hidoyat yo'liga solgandan keyin yana ortimizga qaytarilamizmi unda xuddi jinlar chalib ketgach yerda hayronlikda yurganda o'rtoqlari biz tomonga kel deb to'g'ri yo'lga chaqirgan kimsaga o'xshab qolamiz-ku. Ayting, Allohning hidoyatigina haqiqiy hidoyatdir. Biz esa butun olamlarning Rabbiga bo'yin sunishga buyurilganmiz. Bizga yana namozni mukammal ado etingiz va undan qo'rqingiz, u o'sha huzuriga sizlar jam bo'ladigan zotdir deb buyurilgan. u osmonlar va yerni hikmat bilan yaratgan zotdir bo'l degan onda istagani bo'ladi uning so'zi haqdir sur chalinadigan kuni hukmronlik faqat unikidir yashirin va oshkora narsalarni biluvchidir u hakim hikmatli va xabir xabardordir ibrohim otasi ozarga sanamlarni iloh qilib olasizmi men sizni va qavmingizni zalolatda ko'ryapman deganini eslang shu tarzda ibrohimga osmonlar va yerning mulkini ajoyibotlarini ko'rsaturmiz chinakam ishonuvchilardan bo'lishi uchun shunday qildik tun zulmati uni qoplaganda yulduzni ko'rib mana shu rabbim dedi u botib ketganda esa botib ketuvchilarni yoqtirmayman dedi chiqayotgan oyni ko'rib mana shu rabbim dedi botib ketganda esa agarda Rabbim meni hidoyatga solmasa, albatta adashganlar qavmidan bo'lib qolurman, dedi. Chiqayotgan quyoshni ko'rib, mana shu Rabbim shu kattaroq-ku, dedi. Botib ketganda esa, ey qavmim, albatta men sizlar keltirayotgan shirkdan bezordirman men to'g'ri yo'lni tanlagan holimda yuzimni osmonlar va yerni ixtiro etgan zotga qaratdim men mushriklardan emasman dedi qavmi u bilan bahslashdim shunda u dedi men bilan Alloh haqida bahslashasizmi axir u meni hidoyatga yo'llagan bo'lsa men sizlar keltirgan shirkdan qo'rqmayman illo rabbim biror narsani xohlasa o'sha bo'lar rabbim ilm jihatidan har narsani qamrab olgan buni eslab ko'rmaysizlarmi sizlar keltirgan shirkdan qanday ham qo'rqayinki sizlarga biror hujjat qilib tushurmagan narsani Allohga sherik qilishdan qo'rqmayotgan bo'lsangiz bu ikki guruhning qaysinisi qo'rqmay xotirjam bo'lishga haqliroqdir biladigan bo'lsangiz ayting iymon keltirgan va iymonlarga zulm shirkni aralashtirmaganlar aynan o'shalarga xavfsizlik bordir va ular hidoyat to'g'ri yo'l topgan zotlardir ibrohimga qavmi ustidan bergan hujjatimiz ana shudir xohlagan kishimizni darajalarga ko'tarurmiz albatta rabbingiz hikmat va ilm sohibi unga ibrohimga Isxoq va yaqubni ato etdik hammasini hidoyatga yo'lladik oldin nuhni ham hidoyatga yo'llagan edik uning zurriyotidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa va Harunni ham yo'lladik. chiroyli ish qiluvchilarni mana shunday taqdirlaymiz zakariyo yahyo iso va ilyosni ham hidoyatga yo'lladik hammasi solihlardandir ismoil al yasa yunus va lutni ham hidoyatga yo'lladik hammalarini olamlar uzra afzal qildik shuningdek ularning ota bobolaridan zurriyotlaridan va aka ukalaridan ba'zilarini ham afzal qildik ularni tanlab olib to'g'ri yo'lga haq dinga boshladik Allohning hidoyati shudir u bilan xohlagan bandalarini yo'lga soladi agar mushrik bo'lganlarida qilgan savobli amallari yo'qqa chiqqan bo'lar edi ana o'shalar biz kitob hukm hikmat va payg'ambarlik bergan zotlardir agar ularni ana ular makka mushriklari inkor etsalar ularni inkor etmaydigan qavmni ularga vakil qilib qo'yganmiz aynan o'shalar Alloh hidoyatga boshlagan zotlardir bas siz ham ularning yo'liga iqtido qiling ayting sizlardan uning payg'ambarlik xizmati uchun haq so'ramayman u faqat olamlar uchun eslatmadir Allohni qadriga loyiq qadrlamadilar dedilarki Alloh bashar zotiga hech narsa nozil qilgan emas ayting odamlar uchun nur va hidoyat sifatida Musa keltirgan sizlar uni sahifa sahifa qilib olib bir qismini oshkora ko'pini esa maxfiy tutgan va unda o'zlaringiz va ota bobolaringiz bilmagan ilmlar bildirilgan kitob Tavrotni kim nozil qilgan edi? Yana o'zingiz Alloh nozil qilgan edi deb ayting. So'ngra ularni o'z hollariga qo'yib bering. O'ynab, adashib yuraversinlar. Bu Qur'on bir muborak o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi ummul quro deb atalmish makka ahlini va uning atrofidagi kishilarni ogohlantirishingiz uchun biz nozil qilgan kitobdir oxiratga iymon keltiradiganlar unga ham iymon keltiradilar va ular namozlarini muhofaza qiladilar davomatli o'qiydilar Alloh sha'niga yolg'on to'qigan hech narsa vahiy qilinmagan bo'lsa-da menga vahiy qilindi degan shuningdek Alloh nozil etgan kabi men ham oyatlarni nozil qilaman degan kimsalardan kim ham zolimroqdir bu zolimlarni o'lim iskanjasida qolganlarida farishtalar qo'llarini ularga cho'zib jonlaringni chiqaringiz bugun Alloh sha'niga nohaq noloyiq sifatlarni gapirganingiz va uning oyatlariga amal qilishdan kibrlanganingiz sababli xorlik azobi bilan jazolanasiz deb turgan holatlarini bir ko'rsangiz edi Alloh qiyomat kuni aytur huzurimizga sizlarni birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak shunday yolg'iz yolg'iz keldingiz sizlarga mulk qilib bergan boyliklarni ortingizda qoldirdingiz oralaringizda Allohga sherik deb gumon qilib yurgan shafoatchi oqlovchilaringizni sizlar bilan birga ko'rmayapmiz. Orangiz uzilib qolibdi. Oqlaydi deb o'ylab yurgan butlaringiz esa sizlardan g'oyib bo'libdi. Alloh don va urug'larni yoruvchi va undiruvchidir o'likdan tirikni chiqaradi va u tirikdan o'likni chiqaruvchidir ana o'sha Allohdir bas qayoqqa og'ib ketayapsiz u tong ottiruvchidir tunni oromgoh quyosh va oyni esa hisob belgilari qilib qo'ydi bu qudratli va dono zotning o'lchovidir u sizlar uchun quruqlik va dengiz qorong'uliklarida yo'l topishingiz uchun yulduzlarni yaratgan zotdir biladigan kishilar uchun oyatlarni batafsil bayon qildi u sizlarni bir jon odam alayhissalomdan paydo qilgan zotdir demak inson uchun ona qorni qarorgoh va ota pushti omonatgoh ekan fahmlaydigan qavm uchun oyatlar tafsilotini berdik u osmondan suv yomg'ir tushirgan zotdir u bilan har narsani yerdan undirib chiqardik undan yashil giyoh poliz ekinlarini chiqardik undan boshoq kabi zich tarkibli donlarni chiqaramiz xurmodan esa uning shoxidagi meva boshlari yerga yaqini va yaqin bo'lmaganlari bor shuningdek uzumzor bog'lar bir-biriga o'xshagan va o'xshamagan zaytun va anorlarni chiqardik. Ularning mevalangandagi g'or mevasiga va pishganiga ibrat ko'zi bilan boqing. Shu bilganlaringizdan albatta iymon keltiruvchi qavmlar uchun alomatlar Allohga jinlarni sherik qildilar. Vaholanki ularni o'zi yaratgan bilmagan holda unga o'g'il va qizlarni to'qib chiqardilar. U Alloh bular tavsif etayotgan sifatlardan pok va a'lodir. U osmonlar va yerning ixtirochisidir. uning yori jufti bo'lmagan bo'lsa qayoqdan unga farzand bo'lsin hamma narsani yaratdi u hamma narsaning bilimdonidir ana o'sha rabbingiz Allohdir undan o'zga iloh yo'qdir u hamma narsaning yaratuvchisidir bas unga ibodat qilingiz u har narsa ustidan vakil kuzatuvchidir ko'zlar uni idrok etmas ko'zlarni u idrok etar u latif daqiq narsalarni biluvchi va xabir xabardordir rabbingizdan sizlarga dilkash dalillar keldi kimki qalb ko'zi bilan ko'ra olsa o'ziga yaxshi kimki ko'rlik qilsa o'ziga yomondir men ustilaringizda qo'riqchi emasman sizga oldingi ilohiy kitoblardan dars olib o'rgangandirsan deyishlari uchun va biluvchi qavmga bayon qilib berishimiz uchun bu oyatlarni mana shunday tasarruf qilmoqdamiz rabbingizdan sizga vahiy etilgan narsa oyatlarga ergashing undan o'zga iloh yo'q mushriklardan esa chetlaning agar Alloh istasa ular shirk keltirmagan bo'lar edilar sizni esa ular ustidan qo'riqchi qilib qo'yganimiz yo'q siz ularga vakil soqchi ham emassiz Allohdan o'zgaga sig'inadiganlar butlarini so'kmangiz aks holda ular haddan oshib bilmasdan Allohni so'kib yuboradilar. Shunga o'xshab har bir ummat ishini o'ziga chiroyli ko'rsatib qo'ydik. so'ngra qaytar joylari parvardigorlari huzuridir. ana o'shanda ularga qilgan ishlarining xabarini berur agar ularga oyat kelsa albatta iymon keltirishlari haqida jiddu jahd bilan Allohga qasam ichadilar oyatlar Allohning huzuridadir deb ayting qaydan ham bilursizlar oyatlar kelganda ham balki iymon keltirmaslar birinchi marta unga iymon keltirmaganlaridek dillari va ko'zlarini teskari qilib qo'yamiz va o'z tug'yonlarida gangib yurgan hollarida ularni tark